Ձեռագործ աշխատանքներ մազակալից մինչև կրծքազարդ։ Էլեանորա Բարսեղյանի փոքրիկ արհեստանոցում ենք։ Տան մի անկյունն արդեն 5 տարի է, ինչ վերածվել է յուրօրինակ ստեղծագործական կենտրոնի։ Նախքան պատերազմը Էլեանորան աշխատում էր Ստեփանակերտի մանկապատանայական ստեղծագործական կենտրոնում։ Կոլաժի 3 խումբ ուներ, յուրաքանչյուր խմբում 16-ից 17 աշակերտ։ Պատերազմից հետո խումբս ընդհանրապես վերացավ։ Խումբ չկար։ Չեն հավաքվել, երեխաների մի մասը տեղափոխվել են Հայաստան, մի մասն էլ ծնողները բաց չեն թողնում, 4-ից 6-նա երեխաները չեն գալիս, չեն հաճախում։ Ընդհանրապես մի խումբ չի պահպանվել, որ ես մնամ իմ աշխատանքի։ Դրա համար այդ աշխատանքը բաց թողեցի։ Իր եւ Սաների աշխատանքները յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում էր բոլոր հնարավոր տոնավաճառներում, մասնակցում ցուցահանդեսների։ Իր աշխատանքներն այսօր կարողանում է ներկայացնել միայն ցանոթ բարեկամների, ընկերների շրջանակում։ Կար ժամանակ, երբ իր պատրաստած կոլաժներն ու կրծքազարդերը արտահանում էր նաեւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվա ուղարկելում ծառերի տեսքով պատրաստած Վարոնեժ էի ուղարկում 45 հատ ուղարկել եմ Վարոնեժ։ 10 օրում վաճառվել է։ Կախազարդեր էի ուղարկում, ձերքի աշխատանքային այնտեղ շատ լավ է վաճառվում։ Արհեստանոցում այս պահին գերակշռում են մազակալները։ Մեծ է տեսականին, ավելի մեծ ցանկությունը նորերի պատրաստման, ասում է։ Հումքի խնդիր կա։ Եթե պատրաստում եմ մի ձև, պատրաստման պահին գալիս է երկրորդ ձևը, երրորդ ձևը, մի տեսակ չէ, էլի կա։ Տեսականի շատ է, 10 տեսակի ունեմ։ Շրջափակումը շատ հետաքրքրում ամեն ինչ, անգամ կախազարթի մի մանրուկը, մի հուլունկը չկա, որը արժեր ընդամենը 50 դրամ, բայց դա չկա։ Դե մի մանրուկից էլ կախված է ղախազարդի ընդհանուր տեսքը։ Այս օրերին Էլեոնորան ավելի շատ պատրաստում է դպրոցականների համար նախատեսված մազակալներ, չնայած ներկրվող նման ապրանքներն իսպառ բացակայում են շուկայից, տեղական արտադրանքի պահանջարկն ու իրացումը խնդիր է, ասում է նա։ Շրջափակումը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում նաև այս ոլորտի վրա։ Առաջ որ վաճառում էի ծերմերից հավաքած նկարները, այդ հիմա ընդհանրապես չի վաճառվում։ Հումքի տեսքը փոխած է, մակետի տեսքան պատրաստում, մակետներ են պատրաստում, որ մանկապարտեզները վերցնում էին, զորոներ վերցնում էին։ Հանրապես վաճառք չկա։ Որ խանութում ես վաճառում եմ, այդ խանութը փակ է։ Ուրիշ խանութի տեղ չգիտեմ, կամ էլ ուրիշ խանութ, որ առաջարկում եմ մամակներեք, չգիտենք երբ ենք փակվելու, 10 օրից թե 5 օրից չեն կարող վերցնենք ձեր ապրանքը, թողեք մեր խանութում փակենք։ Արդեն սկսել եմ մեր թաղում, աշխատանքի վայրում մեկը մյուսին ասելով բան, գիտեն որ ես պատրաստում եմ, գալիս են 2-ը, 3-ը, 4-ը, բայց դա աճ չի։ Սա իմ սիրո զբաղում խոհանք, նա ես էսպես եմ հանգստանում։ Եթե շատ խոքնած եմ, պետք է նստեմ մի հատ կախազարդ պատրաստեմ, կապ չունի ժամը, քանիս նա երկուսն է, երեքն է, ես այդպես հանգստանում եմ առավոտ շատ լավ տրամադրությամբ արթնանում եւ չնայած պատերազմն ու շրջափակումը խմբագրել են Էլեոնորայի մտքերը, անելիքներն ու մեծ արհեստանոց ունենալու գաղափարը, հույսը չի դադարում օգնել ստեղծագործել։ Արհեստանոցում կողք-կողքի շարված մազակալները, կոլաժներն ու կախազարդերն էլ սպասում են իրենց հասցեատերերին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։